أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وتم تسليم على سيدنا ونبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل Zahvala dragom gospodaru koji nas je počastio da budemo u jednoj od njegovih kuća. Gospodaru, svak ima svoje voljene pa te molimo da naša ljubav bude najprije i najveća prema tebi. Gospodaru naš molimo te najvećim imenom tvojim da nas počastiš džennetom i svakim djelom koje približava džennetu. I gospodaru naš molimo te da nas sačuva džehennema i svakog djela koje približava džehennem. Počasti nas znanjem kojim ćemo razlučiti koja nas djela približavaju u džennetu, a koja nas djela ti nas od toga sačuvaj, mogu približiti džehennem. Salavat selam tvoj mileniku čiji su nas hadisi okupili i koji nas je naučio da kada smo na druženjima, a fali mjesta da napravimo mjesta za one koji su ušli na vrat. Približite se malo. <laughs> Salavat selam njemu, njegovoj časnoj i plementoj porodici, čestitim ashabima, vitezovima Islama i neka je mir i spas svima onima koji tragaju za istinom kada je pronađu čvrsto se nije drže i mole dragog Boga da, da preseli na istinu. Jer kada je objavljen kuranski ajet Ja juhalladina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa tamutunna illa wa antum muslimun. O vjernici vi se Allaha bojte. Budite njega svjesni istinskom sviješću i nemojte umirati nego kao muslimani. Kaže ulema, ovaj ajet nam govori da ako budemo živjeli odani Allahu, njega svjesni, Allah će nas počastiti pa ćemo preseliti kao muslimani. Jer čovjek ne vira kako će preseliti. Preseli onako kako gospodar dadne da preseli. Ja molim gospodara da nas pomogne da u tome, ako Bog da budemo na njegovom putu. Amin. Na samom početku, kao što smo uobičajili, sjetimo se dovom ili fatihom imama Buharije, u hadijsku zbirku čitamo. Redan lillahi il-Fatiha. Allahumma lahu Hvala dragom gospodaru. Došli smo do 165. hadisa u sahihu imama buhari Od pokazatelja iskrenosti čovjeka u bilo kojem dijelu iskrene predanosti dragom gospodaru jeste da nastoji ustrajati u svakom dobru kojeg čini. I ako želimo sami sebe izvagati, sami sebe oprobati, vidimo koliko smo kao umet, kao umet Rasulullaha sallallahu alaihi wasallam, ustrajni u onim dobrima koje činimo. Mi evo ove godine ispraćamo 1432. i dočekujemo 1433. godinu po hijđri Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Zasigurno zasigurno je to događaj koji je promijenio tok, promijenio tog čovječanstva. Promijenio ga za sva vremena. I kada se sjetimo onoga prizora, kada jedan od ashaba kaže vidio sam Božijeg poslanika Muhammed salama kako pored njega klanja njegova supruga i dva dječaka Hazreti Alija i Hazreti Zeid od njih četvero danas na svijetu ima milijardu i pola milijarde i pet stotina miliona ljudi koji kažu La ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. Zbog toga kada živimo ove dane u kojima obilježavamo Hidžu Muhammeda sallallahu alaihi wasallam nastojimo sebe preispitivati koja su to naša djela u kojima ustrajavamo. Namaz je hak Allaha koji ima kod nas. Post je hak Allaha koji ima kod nas. Međutim, šta je to što smo mi dali? Da drugi ljudi spoznaju koji je to hak, koje je to pravo njihovog gospodara kod njih. Evo, hvala dragom Bogu, kada sam gledao zadnji put koliko smo do sada prebacili hrane iz ovoga maloga mesčida u narodnu kuhinju oko 4,5 tone hrane. Da nam je bio strateški cilj da u onoj prošloj hidžetskoj godini nahranimo 4,5 hiljade ljudi po kilogram da je dovoljan za insana da kažemo Alhamdulillah, cilj smo postigli. Šta želim da, da kažem jeste da promijeniti umet i promijeniti stanje umeta Muhameda Alih salama je puno složenije nego nahraniti hiljada ljudi ili zaposliti hiljada ljudi. Molim vas da imate snage da kao muslimani i muslimanke nosite stil življenja muhameda alaihi salama na onaj način na koji nas je on naučio da nosimo. A hijđra je najbolji primjer za to. Ja ne mogu, naravno, mi se družimo sa hadisom, samo nekoliko stvari koje ne mogu čovjeka jednostavno ostaviti ravnodušnim. Svi znamo šta se dešavalo kada su Resulullah sallallahu i Hazreti Ebu Bekr gledali noge progonitelja ispred pećine, jel U koju se Hazret, pejgamber i Hazreti Abu Bekr gdje su se sklonili. Je li pejgamber Muhammed alaihi rekao Ebu Bekru nemoj se bojati ili nemoj tugovat? Šta je rekao? Nemoj tugovat. Zašto? Čovjek se boji onoga što je ispred, jel tako? A tugi je za čim? Za onim što je iza. Šta je u tom trenutku bilo ispred, a šta je bilo iza? Ispred je neprijatelj. Ebu Bekr se ne boji. Jer zna da ih gospodar štiti. Nego tuguje. Resulullah mu kaže, čak je u Kur'anu ostala, idi je li sahibihi la tahzen. Kada je rekao svome prijatelju, pa to nije, nije šala. Gledajte ko su vam prijatelj. Resulullah je imao prijatelja. Kaže, kada je rekao svome prijatelju, Ebu Bekru, e dinku, kaže, la tahzen, nemoj šta? tugovati. Kao da nam je rekao, i do sudnjeg dana to mi učimo, umet Mohamed a.s. to uči. Sve ono što smo Ebu Bekre mogli u ratu, radili smo. Hoćemo li redom? Ostavili Aliju da ih zavara da sam ostao. Pa smo krenuli u vrijeme kada ne znaju. Pa smo angažovali evo vodiča. Pa smo spremili deve za put. Pa smo uradili. Pa smo, kao da Resulullah s.a.v. nas uči. Urad, isplanirajte do u zadnje detalje. A onda reci, nemoj, šta, nemoj tugovati, Ne, nemoj se bojati. Jedna od stvari koju bih volio, a vi to možete, ova generacija može to uraditi da u Bosni i Hercegovini uzmijemo od stila življenja Muhammeda salama, ovo nemoj tugovati. Nemoj tugovati. Jesmo li imali cilj da sljedeće godine nahranimo 10.000 ljudi? Nemoj tugovati. Sve smo uradili. Ažurirali smo. Reći nemoj dolaz bez kile riže. Niješ da te vidim. Nemaš. Ja neću reći ukradi Bože sačuvaj koni koji promoviraju dobro šireći zlo. Ne, ne. Zaradi ako treba. Odvoji. Reci užina moja je dvije marke, ja ću za jednu marku pojest kifle, taj dan sa suhim hljebom, ali ću za marku doći čistog obraza na predavanje. Jer će to prijeći u narodnu kuhinju. Subhanallah. Da učinimo, da učinimo onoliko koliko možemo. Da ova generacija promijeni taj odnos prema stvari. Kaže jedan lijepi arapski stih Terđu neđate volem tesluk mesalikeha. Nadaš se spas, nadaš se uspjev. Volem tesluk mesalikeha. A nisi krenuo stazama koje tamo vodi. Inne te la teži ala lijavisi. Zaista laža ne plovi po suhom. Nekada, i vi pogledajte, ja vas molim, braćo i sestre, nas ima različitog, različitog razumijevanja Islama, čak evo ovdje, različito razumijevamo Islam različitim džematima pripadamo, na različite načine možda komuniciramo sa ljudima, različite prioritete u životu ima, a da ne govorimo da nas ima različitih profila, pa se neki bave ovim ili onim poslom. Ali ja vas molim, razmislite koliko ima hajra u umetu Muhammeda sallallahu alaihi sallam. alhamdulillah. Pogledajte koliko je mladih ljudi sada na džumama, pogledajte koliko je se stara, alhamdulillah, na namazu, koliko se njih i pokrije. Pa, ima, alhamdulillah, dobro, ali u tom kontekstu razmislite koliko smo ujedno, ujedno bliski stilu Muhammeda alaih salama. Koliko ima dobra da traje deset godina, da traje 15 godina? Ono što je suština, da imaš kontinuitet, da, da traje. Jer je i poslanik sallallahu salam rekao da Allah Želešanu od naših dijela najviše voli ona koja uradimo jednom i više nikada se ne vratimo njima, jel tako? Dobro, uradimo jednu heftu, pa ostavimo heftu, pa heftu se vrati. Uradimo mjesec dana. Najdraža su Allahu djela šta? Ona u kojima ustraje. Nemojte, pazite, ima ljudi koji, alhamdulillah, Allah nas je počastio da ne lažemo svojim jezikom na gospodara. Ali nemojte dozvoliti da mi lažemo čime? Svojim postupcima na uzvišenog stvrte. Jer je gospodar nama preko Muhameda Ali salama rekao, ustraj, ovdje dva insana došli da slušaju hadis, dovoljno. Dvije hiljade, malo. Dvijesto hiljada, malo. Kaže ova jedan arapski pjesnik, isto mu te ne bi se zvao, kaže Iza kaneti nufusu kibara, ta'ibat fi al Kaže kada su, kada ima insan ambicije, kada hoće hajr, kada hoće dobro nešto, kaže on u tome izmori svoje tijelo. <laughs> Hoćeš da završiš fakultet, subhanallah znam, po dva mjeseca spojimo jaciju i sabah. I zaspijemo iza sabaha, u osam sati trči na fakultet. Kaže, ova jedan, kaže, Allaha mi idem, a isto kod da zemlja ide oko meni. Od umora. Zašto? Kada imaš cilj, jedna od stvari koju evo učimo iz stila življenja Mohameda alaih salama jeste da mi iscrpimo one mogućnosti koje, nam, koje je nama Allah dao. I kada iscrpimo to, onda, onda se ne treba bojati. Allah dragi nikoga ne opterećuje preko njegovih mogućnosti. U drugom ajetu, Allah nikoga ne opterećuje više nego što mu je dao. Nama je Allah dao, alhamdulillah, nas je 50, 100, 150. Svaki put možemo po stotinu kilograma hrane prebaciti u onu narodnu kuću. Alhamdulillah. I da to bude, kad prođem pored siromaha, a malo malo prođe insan pored siromaha, pa ne zna jel ili nije siroma. Da li da mu dani, da li da mu ne dani. Pa je u nedoumici. Barem kaže sebi, alhamdulillah, ja svaki četvrtak, hvala Bogu, izdvojim sadaku. Mladići, djevojke u tabačkom to sve fino popišu i prebacite Meni je Hafiz Amar, da ga Allah dragi pomogne, evo on je sada u džematu, pa, pa je sa nama kada mi je prvi put, kad smo prvi, prvu hranu, kad smo skupili i prebacili tamo, kaže žena na vratima narodne kuhinje i on se odmah to dijeli. Kaže, prima litar ulja i od tada ja uvijek kupim litar ulja. Ako kupim još nešto, kupim litar ulja. Kaže, Allah mi kao da ste mi kuću dali. Nemojte da se Allahova milost digne nad ovim našim šehe Sarajevom i nad našom Bosnom. Evo, pogotovo ovim danima kada obilježavamo značajne trenutke za našu državu. Nemojte zato što nismo vodili računa u gladnima. Mi ne možemo sve gladne nahraniti, ali možemo biti, imati ambiciju da ih nahranimo do kraja, ako Bog da i ove miladske, gregorijanske godine, barem 5000 ukupno. Da bude umjesto 4,5 tona, da bude 5 tona. Ako bude falo bude 4800 kila, mi ćemo naći nekoga da dadne te, ti 200 kilograma hrane, da bude 5000. Vjerujte mi, iz života Muhammeda ako ove suštinske stvari ne budemo, upisao si fakultet, baviš se nekim poslom, bez obzira šta radiš, uradi, Allah ti je dao, alhamdulillah, dao ti je razum, dao ti je planiranje, isplaniraj sve i kada završiš, reci gospodaru, ja sam uradio ono čime si me ti zadužio. Sada učim domu, jer znam da ovo moje, možda ništa od toga ne bude, jel tako? Nekada čovjek sve isplanira, a ispadne mu kako nije planira Hadis koji danas imamo je u 29. poglavlju, poglavlje mi smo već ranije spominjali hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam koji se ovdje spominje, samo ćemo ga sada sa drugog aspekta izanalizirati. Babu gaslil a pab, poglavlje pranje peta prilikom uzimanja abdesta. Ovaj hadis, oni koji se druže sa nama redovno, znaju da smo spominjali u kontekstu Rasulullahovog sallallahu alaihi podizanja glasa. Vi znate da je Rasulullah rekao i taj hadis nam prenosi Hazretja Iša i bilježi se u Buhari da je blagost ta koja sve učini lijepim. Resulullah s.a.v. je bio blag. Međutim, kada je vidio plemenite ashabe, kažu oni bili smo na putu, pa nas je sustigla, ako se sjećate, i kindija namaz, pa smo počeli abdestit i šta smo radili, kaže, samo smo potirali noge, nismo i prali. Tada je Resulullah sallallahu alaihi sallam nas vidio i podigao je svoj glas i kazao je teško li petama od, od Mi smo to najviše potencirali pitanje pitanje pogrešnog praktikovanja vjere. Jer osoba koja na pogrešan način uzme, to isto spominjao sam, ne klanja, insan. Između njega je gospodara, na nama je da ga opominjem, Da ju kažemo i da mu kažemo, brate, sestro, prvo za što ćete dragi gospodar pitati jeste tvoj namaz. Ako je namaz dobar, bit će dobra i druga djela. Međutim, klanjati i obavljati namaz za svaki put bez abdesta to raditi, to je izvrtanje. Toga se treba čovjek paziti. Bez obzira o kojem se propisu radi. Vjerujte mi, mi smo se svi na neki način, alhamdulillah, posebno izdvojili. Izdvojili se, pa kaže, ona ide u džamiju, ne znam, ona je ona je u mešćidu, ona je pokrivena, on je, e, vidiš ga ima bjelkapicu stavi, vidiš ga ima bradu, ima, na, na neki način, znaju, ide na džumu, da znaju kad ide na džumu. Mi ta emanet, to povjerenje koje je Allah dragi nama dao, kroz to da nas ljudi znaju, moramo opraviti, opravda. I vjerujte, ne da je Sarajevo malo, nego je Dunjaluk malo. Vjerujte, Dunjaluk je malo. Ako si u raskoraku, kad tada Allah dragi će? I zbog toga jedna od stvari koju uvijek molta Allaha dragog, gospodaru, počasti nas da budemo tebi odani kad nas ljudi vide i kad nas ljudi ne vide. Kad nas samo ti vidiš. Zašto? Zato što sa čovjek sam, sam može izložiti rugu. Vrlo bitna stvar. Pokušati onoliko koliko možemo. I to je bila poruka kada smo prvi put čitali ovaj hadis. Da praktikovanje vjere, i praktikovanje islama u našim životima bude onako kako nas je to Boži poslanik Muhammed sallallahu alaihi sallam naučio. Vjerujte, braćo i sestre, svaka vrata, mimo vrata na koja nas je uveo Muhammed sallallahu alaihi sallam u smislu razumijevanja islama, u smislu primjene islama, u smislu prenošenja vrijednosti sljedećim generacijama. Muhammed alaihi sallam, ja ne znam da ima za nas, evo koji se družimo sa hadisom Rasulullaha sallallahu alaihi sallam, da ima ljepše dove za nas koje se možemo u ovom trenutku sjetiti od one dove kada je Resulullah rekao Allah svijetlim učinio lice onoga ako čuje moj hadis pa ga prenesi. Allah svijetlim. Pazite, vidi se na insanu. Mi živimo u vremenu kada se nezadovoljstvo u ljudima ubačuje i kroz medije, kroz ono što gledaju, kroz, na kahvama samo o negativnostima se pričaju. Pogledajte. O, osmotrite šta se radi. I normalno da nam lica onda budu mračna. Zašto? Umjesto da kažeš la ilaha illallah. Pa nikada više moj narod nije pismenih ljudi imao. La ilaha illallah. Nikad nismo imali slobodu da se družimo, da se susrećemo, da se organiziramo. La ilaha illallah. Muhammedu Rasul. Imam slobodu da proučim mezan pred vratima svoje kuće. Alhamdulillah, imam slobodu da upišem fakultet i da, ako mogu da budem koristan član svoga društva. To su sve darovi gospodara. E sada kada se to nezadovoljstvo generira, šta pravi kod ljudi? Pravi problem u razumijevanju života. Resulullah sallallahu alaihi nas je naučio, ja vas molim da se tog hadisa stalno sjećate. Inna hada dine metin, zaista je ova vjera čvrsta, jaka. وَلَنْ يُشَادَ دِينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ I niko neće u vjeri pretjerivati, a da ga vjera neće savladati. Nemojte. I zato je Resulullah savjetovao, od dijela uzmite ono što možete podnijeti. Jer Allahu neće dosaditi da prima od vas djela, dokle god vama ne dosadi da ih, da ih čini. I ako hoćeš uravnoteženu ličnost, gledaj onoga ko slijedi Rasulullah sallallahu alaihi Resulullah sallallahu alaihi sallam kaže Hazreti Aisha, znao je postiti da smo kazali nikako ne mrsi. A onda je znao mrsiti da smo kazali to Resulullah nikad ne posti. A on je Boži poznanik sallallahu alaihi sallam. A ne, naljuti se na Hanumu, sutra postim. Nemoj. Pogotovo je to opasno. Ti sunnet je, jel, Muhammed alaih posti ponedljak četvrtak. Naljutio se na Hanum, postim! i postim. Šta je to? je to ponašanje? Subhanallah. Ako hoćemo, i to vam stalno govori, da naši bračni drugovi prema nama budu u kohazreti Hatidže, onda mi moramo biti barem ličiti na Resulullaha sallallahu I obrnuto, ako hoćeš, što kaže jedan abav, rekao sam ja tebi, niti ti Hazreti Hatidža ne mogu ti, ja kaže ličiti na pejgambera Moramo ličiti. Pa kaže, jedan, opet, evo, danas sam pretjerao s ovim stihom, kaže jedan arapski pjesnik, kaže, oponašajte plemenite ako plemeniti, ako plemeniti niste. Jer oponašati šeddahu bil kiram ilem tekunu minu. Kaže, vidiš da je neko darežljiv, plemenit, hoće pomoć, džoveta. Kaže, ti njega oponašaj. Ilem tekunome. Fetešebuhu bil kirami keremu. Kaže, kad ponašaš plemente, tu je plementost. Jer ti činiš ono, kad činiš ono što je Resulullah. Subhanallah. Mi imamo, braćo i sestre, nama ne treba eksperimentisanje sa životom. Nama, hvala Bogu, Resulullah pokazao od trenutka rođenja do trenutka preseljenja kako treba živjeti. I ne samo to, pokazao nam taj put ako prijeđeš na taj način gdje ideš. Zamisli u kojem je u kojoj je oskudic ili u kojoj je neimaštini onaj koji treba da eksperimentiši. Ja sam ovaj studentima govorio, to hoću i sa vama da podijelim, jedan uspješan čovjek pitaju ga, nemusliman, kaže kako si, kaže, uspio u životu, kaže, a on škrt na riječima, kaže, dobre odluke. A sad ovaj novinar hoće šta znači dobre odluke. A dobro kaže, evo reci mi, odakle ti dobre odluke? Kaže, iskustvo. Kaže, dobro, dobre odluke tajna, uspjeha. Iskustvo je na čemu si dobio ti. A kaže, odakle kaže iskustvo? Kaže, loše odluke. E nama ne trebaju loše odluke. Nama ne trebaju. Loša odluka, kad god se muškarac i žena osami, to je loša odluka. To je prvo loša odluka, loša za tvoju čast. Svaki put, kad neko od svojih obaveza zanemariš, tražim znanje. Alhamdulillah, jednom mjesečno, elhamdulillah, jednom mjesečno. Svaki put kad zanemarim tu jednom mjesečno ili jednom heftično, ja sam napravio šta? Lošu odluku. Nama ne treba. Kaže Resulullah sallallahu alaihi wasallam, onaj ko krene na put na kojem traži znanje. Koji mu put Allah olakša? Put do dženeta. Onaj ko traži put prema nafaci. Allah, dragi mu otvori, jel se trudi? Ali jedina stvar, ako kreneš na taj put, kojom će ti Allah otvrt rata dženneta, jeste šta? Znanje. Prvo znanje je da nema drugog Boga osim jednog jedinog. Mohamed poslanik, Kur'an Božja objava, imaju argumenti za to. Zatim, šta se traži od mene? Traži se da klanjam namaz u redu. Traži se od mene da dajem zekat u redu. Traži se od mene da jačam džemat u redu. Traži se od mene da svoj brak utemeljim na životnom stilu Mohameda Nemojte, braće i sestre. Nemojte. Nemojte da ličite na one koji nisu plemeniti. Nemojte. Najslađa stvar koju ćete se sjećati u svome životu. Ako budete Allahu dragom odani, jesu upravo ti trenuci kada ste Allahu odani. U svim stvarima. Ulaziš u posao, reci bismila, ja hoću da budemo načisto. Ovo ti mogu, ovo ne mogu. tada da budem. Ulaziš u brak. Bismila, ja želim da to bude poseban. Da, šta god da utemeniš, nek to utemeniš, vola na pokornosti, Drago Allah. Čuvajte se. Čuvajte se toga. Jer po definiciji, po definiciji glupog čovjeka jeste onaj koji dva put radi istu stvar na isti način bez ikakve razlike i očekuje drugačije rezultate. Mi vidimo šta se desilo u društvima koja su zaboravila na gospodara. Koja su neke druge stvari stavili. Vidjeli smo šta se desilo s njihovim porodicama. Vidjeli smo šta se desilo sa moralom kod njih. Moral postao ekonomija, trguje se sa njim. Dalje se kaže u naslovu jedna smjernica lijepa Vakan ibn Sirin, Mohamed ibn Sirin, jedan od tabina Jahsilu meudi al hatem i data voda bi oprao mjesto na kojem je stojao prsten kada abdesti. I vi znate da je od obaveza prilikom uzimanja abdesta ako čovjek ima prsten, ako podnosi prsten oženjen, udata, da taj prsten skloni sa mjesta gdje inače stoji kako bi šta, kako bi se opralo ono mjesto gdje, gdje je prsti. To je i sa higijenskog, ali sa stanovišta obaveze, obaveze da se operi, operi ruka. Sastavni dio pranja abdesta jeste da opereš onaj dio koji možda, možda prsten pokrije. I ovdje nam imam Buharija i to je ono što uvijek pokušavam da kažem. Nemojte samo gledati kod učenih ljudi kako, kako i šta govori gledajte kod učenih ljudi kako se ponašaju. Vjerujte mi, puno ćete više naučiti od učenog čovjeka kad gledate kako se ponaša, ako istinski uče, nego njegova priča. Više će njegov jedan postupak, jedna lijepa riječ, jedan odnos prema komši, jedan odnos u saobraćaju. Ne zna ga. Vid kaže, vidi se da ova insan ima znanja, alhamdulillah ga dragi počasti. I najgora kazna za onoga ko traži znanje jeste da mu srce umri. Ima ljudi koji su živi, dišu, kucaju im srca, a mrtvi su. Njihova tijela su njihovi mezar. Vjerujte da je ono što prvo čovjek treba paziti, ja to vidim kad namaz obavljamo, da alhamdulillah pazite. Nemojte misliti da to što smo evo alhamdulillah u džematu jaci uklanjali da je podiglo našu vrijednost. To je dar Allaha meni i tebi svaka pokornost Allahu treba šta? Podići koji? Nivo skrušenosti i poniznosti pred njim. Jer mi to nismo učinili svojim tijelima, nego onim što nam je Allah dao, njegovim darom. Pa reci gospodaru tebi hvala, pa sam ja na namazu, koliko tvojih robova nije na namazu večeras bilo. Pa kada se vratite, pa proučite od Kur'ana ono što ste planirali, sahifu, dvije. Reci, Jarab, moj jezik je tebe spominjao najdražim tvojim govorom. Koliko jezika je večeras ogovaralo? Koliko je jezika napadalo na čast ljudi? Koliko je jezika pričao jesi čuo šta je ona uradila, jesi čuo šta je on uradila? Ne treba se baviti imenima. Treba se uvijek baviti pojavama. I kada se u glavama ljudi rašisti da nema vrijednosti veće od vrijednosti vjere u jednog Boga. Tek kad imaš vrijednost vjere u jednog Boga, onda dođe pažnja prema roditeljima. Zašto? Jer onaj koji je dragog Boga priznao, on će priznati svoje roditelje. Onaj ko negira dragoga Boga, onaj ko nije vjeran Allahu dragome, kako da bude vjeran roditeljima svojim, kako da bude vjeran bračnom drugu, kako da funkcionira porodica, kako da bude, evo da pretpostavimo da je vjeran bračnom drugu, kako da bude vjeran svojoj dječici koje treba podići, koje treba usmjeriti. Hadis ćemo ako mogu da pročitati zbog jedne bitnije smjernice koje imamo u njemu. Hadesena Adem ubnu Ebi ja prenio nam je Adem, sin Ebu Ijasa, kala hadesana šobe od šobe, kala hadesena Muhammed ibn Zijad, od šobe od Muhammeda ibn Zijada, kal, tu Eba Hureyre, čuo sam Ebu Hureyru radijallahu anhu. Vi znate ko je bio Ebu Hureyre, to je onaj plementi ashab koji je, kada su ga pitali, on je prenio preko 5000 hadisa Muhammeda sallallahu alaihi Pitaju ga, pa neki ashab prenio 100, 200, neki 1000, pa maksimalno neki 2200. Kaže Ebu Hurere, kako si ti uspio prenijeti 5000 hadisa? Ebu Hurere nas uči. Kaže, dok ste se vi, braća muhađiri, zabavljali, ne zabavljali, nego zabavili svojom trgovinom u Medini, a braća Ensarije zabavili svojim oranicama i, i u Medini, kaže, ja sam bio zadovoljan da budem sit taj dan da budem uz Muhammeda sallallahu alaihi subhanallah onaj, ona jedna izreka koju sam pokušao da, da par puta sam vam govorio kaže men lem tekun bidayatuhu muhriqa lem tekune kaže onaj ko na početku ne izgara neće na kraju zasjet Onaj ko na početku ne izgara, neće na kraju. Bez obzira o čemu se radi. Ebu Hureyre izgaro. Jer znate šta je značilo? Nema, ne, nije imao hanumu, djecu. Ne, ne, ja sam sada u misiji uz Božijeg poslanika. Nakon što, se boži nakon što je Božji poslanik preselio i porod formirao i posvijet, i dalje je nastavio poučavati hadise koje Čak je on, ashab koji je klanjao dženazi komi, dženazu komi. a ja iši. Možete misliti koji je ugled imao on, koji realno gledano nikakav imetak nije među njima imao. Znanje ga je njegovo podiglo da je Hazreti Aiši on bio imam na dženazi namaz. Kaže Ebu Hureyre, kaže Muhammed ibn Zija, čuo sam Ebu Hureyru radijallahu anhu, i ovo, ovo, pogledajte ovoga, mi, subhanallah, kaže jedan alim, zar nije došlo vrijeme da se moje lice radi Allaha crveni. Doslovno ovako kaže. Kaže ovdje, je murru bina Kaže, prolazio bi pored nas, Ebu Hureyre. وَالنَّاسُ يَتَوَدَّعُونَ fil mithara a ljudi bi na mjestu gdje se inače uzima abdest, uzimali abdest. Kale, esbihul vudu'e, kaže detaljno, pažljivo, uzimajte abdest. Fa inne Ebel Qasim, jer je Ebu Kasim Muhammed sallallahu alaihi ve sellem, govorio, kal, vejlu lil minan nar. Teško li petama od vatri. Ovaj hadis koji nam je prenio Ebu Hurir pokazuje nam i njegov odnos prema ljudima. Zamislite, prolaziš pored ljudi i kažeš im u Avdestani, begove džamije. Kažeš ljudi, detaljno uzmajte abdest jer je Muhammed sallallahu alaihi wasallam rekao teško li petamo od vatri. I samo vidiš, izliječeš prvo ti, onda tvoj kapu za to. I to je džahilije. Jel da? Mi se moramo odgajati u džamijama. Pa ste ljudi nisu odgojeni u džamijama da kažu Allah te dragi nagradi i nastavi uzmati abdest, jel tako? Kaže, ti ćeš meni o ovaj islamu pričati. Allah mu rahmetile, nisam ga više nikada vidio, ali sam vama prenio. Onaj naš dobri hađija. Za vrijeme boravka u medresi, klanjao sam u Čaršijskoj džami džumu i sjeli ja i Ahbav da, klanjamo u zadnjim safovima na jednom mjestu koje nimalo nije posebno u odnosu na druga mjesta. I mi došli malo ranije na džumu. Kad dolazi jedan naš stari hađija, kaže ustajte. Pa ovaj moj Ahbav, pa što? Ja ne smijem ništa da pitam, ja ću ustaći, ću reći, starije. Kaže Resulullah sallallahu alaihi sallam, nije od nas onaj ko ne poštuje lise minna melem i Nije od nas ko ne poštuje starije. Ja počeo ustajati, ovaj ahba malo, Nako ja eto i završio je pravni fakultet, baš je nako vispren, sa edebom zaista, kaže, što hađija kaže da ustanem? O, tu je 20 godina klanjam. <laughs> Preselio Allah mu rahmetila. Naravno, naravno, pazite, ono što nas Lema uči, da onaj ko ne zna samom je sebi neprijatelj. Kako da tebi bude volan prijatelj? On misli, kaže jedan, jedan alim, volim, kaže, da imam pametnog neprijatelja nego budalu za prijatelja. Pa kaže, ovaj pametan neprijatelj, ako imam želju da se pomirim sa njim, doćemo do nekog mira. Ako je, ako je pametan. Ako je moj prijatelj, a ne znam sam, kaže, on će misliti da mi koristi, a naštetit će i neću ga nikada ubijet da mi je našteti. E sada, Ebu Hureyre radijallahu anhu prolazi pored ljudi i kaže i dajte da to razvijam. Alhamdulillah ima, zašto sam rekao da ova generacija može nešto promijeniti. Vidio sam mladića, mislim da sam vam to spominjao, pre, na, pred Vegovom džamijom na sofama klanja i vidim nikako ne uči u namazu. Uči u sebi. A vi znate da treba uči tako da sebe čuješ. Kaže gospodar vola težher bi vola tu hafit biha. Niti preglasno niti skroz u sebi. Znači trebaš Evo ja sad sebi čujem, a ti me nećeš, jel? Malo. <laughs> Ko ti <laughs> ja sad razmišljam, ja sam sjedio zikrio iza namaza, a on klanja. Hoću mu reći, neću mu reći. <laughs> Hoću mu reći, neću mu Pa ja mislim, subhanallah, jedno 30 puta mi je ono, odluka se mijenjala. A mlad je momak. Ja kažem pa hajde da probam da vidim kakvo je iskustvo sa ljudima koji su te generacije. Allah mi drago oduševio me. Ka Allah te nagradi, hvala. Ja kažem, ono, vidim, malo mi je, ali sam napravio uvod, nemoj da se naljutiš na mene, halale, ovo, ono. Na kraju ono rekao da reci više, pa da me <laughs> možda je zato, možda je pitanje pristupa. A nemojte, ma nije, kaže, ja sam njemu rekao istinu. Pazi, nekome, je, fali oko. Allah, dragi, ga iskušao, time fali im oko. kad ti mu kažeš, nema oko. Jesmo slagu? Jesmo slagu ili smo rekao istinu? Pa znam se čovjeku kažeš, kad kažeš insanu da čitav život živi u zabludi, bolje da si mu rekao da je čovjek na oba oka. tako? Reći istinu. Treba na onaj način kako je Resulullah naučio i kada kod tebe u vjerničkoj duši provrije može prihvatiti. Jer ako ti kažem, samo sam uspostavio argument protiv tebe, a nisam te pomogao da prihvatiš. Vjerujte on, kao Allah te dragi baš ono, fino doće. I zato sam rekao, ova generacija koja se alhamdulillah sada počela odgajati po džami. Ima. Hvala dragom Bogu, vjernik i vjernica ne miruju. Pa dođe malo ovdje pa kaže, dobro, sve on u redu što govori onaj u tabačkom, ali ode ja na drugo mjesto. To je super, alhamdala. Nije što će biti više mjesta da se ovi ne žale, nego je, bitno je za vjernika i vjernicu da imaju živo srce. Jer ako čovjeka bilo ko može indoktrinirati i okrenuti, Kur'an i sunnet nas vodi. Ali nemoj dozvoliti da neko tebe uzme ovako zanosi da te vodi. Ne, ne. Allah dragi ti je dao vjerničko srce. Kur'an i sunnet su argument. Mišljenja ljudi, i uvijek to ponavljam, mišljenja dobro možda to, to se dešava, dođu, znate mi bi trebali sakupljati za ovo ili za ono u tabačkom mešu. To je vaše mišljenje. Ja se ne slažem s tim. Ja mislim da je ovo nešto što možemo i to ćemo raditi. Ali to je moje mišljenje. Ja volio da neko ovdje iz ovog da krene i da ako Bog da za svu nadarenu muslimansku i čak ne muslimansku djecu napravi fond pa da se mogu finansirati kada dođu do studija da, da studiraju. Ali nije to lako. Nije to lako. I kogod je radio bilo šta sa ljudima, a Mohamed a.s. ne da je radio s ljudima, <laughs> nego je na kraju svoje emisije gledao u 120.000 ljudi koji svi iz jednog grla kažu jesi li dostavio? Kaže jesam li dostavio? Kaže jesi. Nije to žala. Kada mene gospodar bude pitao ja imam svoju obavezu prema jedna od obaveza je upravo ovo. Da vam prenesem, Ebu Hurere prolazi pored ljudi, kaže da ljudi detaljno uzmajte abdest. Ja samo hoću da pokušate zamisliti toga sahaba Ebu Hureju. Je li rekao ovako ili ovako? Je li rekao, uzmaj fino abdest! Ili rekao, uzmajte fino abdest. Kako ga vi zamišljate? Molim vas, jedna od bitnih poruka Islama jest nemojte da nosimo Islam edebom Ebu ponašanjem Ebu nego ponašanjem Hazreti Ebu Bekra, ponašanjem Osmana, ponašanjem Omera, ponašanjem Ebu Huriri, tih ljudi koji su ne, ne da su položili školu, nego su doktorate, doktorate pred Resulullahom sallallahu alaihi wasallam položili. Opravi, on im je bio mentor. On im je bio mentor. Danas je puno mentora, puno je mentora, ali malo onih ljudi koji vezuju srca ljudi za Allaha Srca naša se sve češće vezuju ili za stvari, ili za ljude, ili se vezuju za neke ideje. Treba vezati se najprije svoje srce za gospodara. Jer je to energija i to je snaga kojom ćeš ako Bog da ono dobro koje u životu želiš da ostvariš ostvariti. E sada da završimo samo malim pojašnjenjem ovoga hadisa. Teško li petama odvati Molim vas, kada abdest uzimam, budimo detaljni. Čak i kada nemamo vremena, mi smo učili na predavanjima iz fikha da su četiri farza abdesta. Barem ta, te farzove, ispoštuj njih, operi dobro lica, operi, operi ruke do iza lakata, potari glavu i operi noge. To su farzovi abdesta. I Resulullah s.a.v. je znao nekada samo uzeti, uzeti farze i ono što nas što nas znanje štiti i to je ono što Hazreti Alija radijallahu anhu kaže znanje ti je bolje od imetka ti štitiš imetak a znanje tebe štiti. Jer ako imaš znanje, ti ćeš i metak dobro upotrijebi. Ako nemaš šta, ti ćeš upropastiti sebe i metak. Vrlo bitna stvar. Svaku stvar koju radimo u životu, braćo i sestre, radimo je pedantno. Mohamed a.s. nas je učio pedantnosti. Meni je žao, ja volim milijon puta da budem pedantniji nego što jesam. I smatram, što kaže jedan Ahbab, kaže, kada zapošljavam ljude, prvo ga pitam njega, nju, kaže, koje su ti mahane? Ako kaže, <laughs> kaže, to je prvi put da me neko pitao koji ste mane. Moramo otkrivat svoje mane. Sjedi vam sa svojim najboljim ahbavom, Rec, Boga evo, nešto kod mene što bi ti volio da popraviš. Te mi reci, Boga, evo sam Pa kaže, eto, znaš mi reći u jedan, a dođeš u pola dva. Šta bi to bilo? Ne pretržavaš se vremena. Dobro, koja ti je mahana? Dobro, držiš ti namaz, alhamdulillah, a znaš, obično ga odgađaš do zadnjeg vremena. Brate, ne valja to. U redu, što se tiče i metka, nema, hrčno ne dadneš ba neku sadaku. Barem te ja ne primijeti, možda ti daneš da te Allah dragi nagradi. A zamisli kakav je to bratski odnos da dva ahbaba, dvije sestre s jednu ahbabicu, prijateljice, dva ahbaba, kad da bogati ti ne vidim, treba mi ogledalo. Ne vidim koja je moja mahana, kaže tvoja mahana da si odvulio predavanje sedam je sati. Razumijete? Bez obzira šta je. I treba sad, alhamdulillah, da te dragi Allah nagradi. Sad ćemo prođu da ovo, iako Bog da razgica, uoči petka je. Prijedno salavata na Muhameda sallallahu alaihi wa sallam, večeras je puno veća molim gospodara da nas počasti da ove stvari razumije Euzu billahi šeitan shaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala sejidina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa wa wafa Gospodaru naš počasti nas, a nemoj nas poniziti. Gospodaru naš oprosti nam grijehe, nemoj nas kazniti. Gospodaru naš molimo te najvećim imenom Tvojim da nas sačuvaš od svakoga zla. Gospodaru naš sačuvaj domovinu našu i domovine svih muslimana od svakoga zla. Gospodaru našim rukama, jezik, jezicima i imetkom zaštiti naše domovine. Gospodaru naš učini nas od onih koji zovu tebi. Gospodaru naš počasti nas da srca robova tvojih vezujemo za tebe, gospodar. Gospodaru naš nijedno djelo nije veliko ako ga ti odbiješ, pa te molimo da naša dobra djela ne odbiješ. Gospodaru, naš jedno djelo nije malo ako ga ti primiš, pa te molimo najvećim imenom tvojim da naša dobra djela primiš. Gospodaru, naš molimo te da pomogneš umet Muhammeda sallallahu alaihi na svakom mjestu. Pomozi umet Muhameda tako što ćeš nas poslušnim sebi učiniti. Gospodaru, nemoj nas kazniti i nemoj kazniti umet Muhameda zbog naših griha. Gospodaru, oni imaju pravo kod nas pa nas sačuvaj od dana kada im to pravo nećemo dati. Gospodaru naš, u najmanju ruku molimo te dovom pa, pa pomozi umetu Muhameda sallallahu alaihi Gospodaru naš, sačuvaj živote umeta Muhameda sallallahu alaihi sallam. Gospodaru naš, obskrbi umet Muhameda sallallahu alaihi Gospodaru naš, molim te da počastiš omladinu umet ummeta Muhameda sallallahu alaihi wasallam da se tebi vraća. Sačuvaj nas od svakoga zla, posebno od zla slijeđenja svojih strasti. Amen. Gospodaru nas sačuvaj nas od oholosti. Amen. Gospodaru nas sačuvaj nas od zavisti i sržbe. I počast nas da budemo od koji se iskreno u tvoje ime voli. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin al-fatih.